بسم الله الرحمن الرحيم كشف الشبهات متن وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده va u rasullarning dinidir va u payg'ambarlarning dinidir shunday bir dinki alloh taolo payg'ambarlarni qullariga ya'ni alloh taolo o'zining kullariga payg'ambarlarni mana shu din bilan jo'natdi va bu payg'ambarlarni dini deb quvva zamir qayerga ketyapti tavhidga tavhid faqatgina allohga ibodat qilishlik butun payg'ambarlarning dinidir alayhissalom rasullarning birinchisi nuh alayhissalomdir elchilarning birinchisi nuh alayhissalomdir أرسله الله إلى قومه لما غلوا nuh alayhissalomning qavmi g'uluvga ketishuvdi haddilardan oshib ketuvdi alloh taolo u kishini o'zining qavmiga payg'ambar qilib jo'natdi sharh murod shayxi rahimahullohu taala huna tavhidul ulug'iyya shayxning bu yerdagi murodi ulug'iyat tavhididir ya'ni ibodatni faqatgina allohga qilishlik rusuli va u ya'ni ulug'iyat tavhidi faqatgina allohga ibodat qilishlik masalasi butun payg'ambarlarning dinidir butun payg'ambarlar mana shu asl mana shu asos bilan jo'natildilar mana shu qonun mana shu hukm bilan jo'natildilar allazi va bu asl u tavhiddir faqatgina allohga ibodat qilishlik faqatgina allohga qulluq qilishlik faqatgina allohga itoat qilishlik كما قال الله تعالى الله تعالى نحل surasi 36 oyatda aytgandek ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت qarang lom bilan boshlayapti alloh taolo qasam lomi bilan va qasam ichamanki haqiqatdan ham har bitta ummatga rasul jo'natdik har bitta ummatga rasul jo'natdik allohgagina ibodat qilinglar va tog'utdan chetlaninglar allohgagina qullik qilinglar allohgagina itoat qilinglar tog'ut tog'ut kim yuqoridagi darslarda o'tdilaringiz haddidan oshgan haddidan oshgan hukumatlar haddidan oshgan podshohlar haddidan oshgan olimlar haddidan oshgan pirlar haddidan oshgan mansabdorlar shayton va haddidan oshgan har bitta maxluq ulardan uzoq turinglar deyapti alloh taolo uzoq tur deyapti faqatgina allohga ibodat qilinglar deyapti mana bu butun payg'ambarlarning da'vatidir qarang olloh aytyapti buni shuning uchun biz hozirgi vaqtda faqatgina allohga ibodat qil faqatgina allohga itoat qil allohdan boshqasini tasha tasha boshqasini seni ollohning ibodatidan man qilyapti turgan ollohni dinidan man qilyapti turgan diningga mazza qilib amal qilishingdan man qilyapti turganlar hammasi tog'ut hammasi ollohni dushmani hammasi shaytonni malaylari ular ulardan alloh taolo vajtanibu deyapti saqlaninglar chetlaninglar uzoq turinglar deyapti desangiz albatta insonlar sizni yomon ko'radi sizni to'g'rida ming xil tuhmatlarni qiladi qilaversin ammo siz butun payg'ambarlarni da'vatini qilgan bo'lasiz butun payg'ambarlarga ergashgan bo'lasiz butun payg'ambarlarni mana bu zamondagi merosxo'ri darajasini qo'lga kiritayotgan turgan bo'lasiz bu zamonda butun payg'ambarlarni vazifasini bajaryapti turgan buyuk shaxs bo'lasiz eng fazilatli inson bo'lasiz allohning eng baxtli quli bo'lasiz xohlamaysizmi shuni ham وقال تعالى alloh taolo anbiya surasi yigirma beshinchi oyatda aytdiki min qablika min rasulin biz sendan oldin birorta rasul jo'natmadik ey muhammad alayhissalom sendan oldin birorta elchi jo'natmadik illa lekin jo'natganimizda har bitta payg'ambarni jo'natganimizda illa nuh ilayhi unga albatta vahiy qilardikki annahu la ilaha illa ana mendan boshqa haq ma'bud yo'q ya'ni alloh taolo o'zini aytyapti mendan boshqa haq ma'bud yo'q fabudun faqatgina menga ibodat qilinglar qarang butun payg'ambarlarga aytilingan narsa qur'on aytyapti buni shunda ham tashlab ketaveramizmi oyatda aytib tarjima qilib sharh qilinsa e bu bizdan emas deyveramizmi uyalmasdan olloh aytyaptiku buni butun payg'ambarlar aytgan deyapti siz kimga ergashasiz payg'ambarlargami qur'onga ergashasizmi yoki sizni zamoningizda bizni zamonimizda din dushmani bo'lgan qur'on dushmani bo'lgan kishilar yer yashasizmi butun zamonlarda ikkita saf bo'lgan nuh alayhissalom zamonida nuh alayhissalomning safi va u kishini dushmanlarini safi bor edi siz qaysinisiga ergashasiz ibrohim alayhissalomni zamonida ibrohim alayhissalomning safi va namrudni safi bor edi qaysinisiga ergashasiz Musa alayhissalomning zamonida Musa alayhissalomning safi va Firavnning safi bordi. Qaysinisini tanlaysiz? Bizning zamonimizda ham shunday. Muhammad alayhissalomning zamonida Muhammad alayhissalomning safi bor edi va Abu Jahlning safi bor edi. Qaysinisini tanlaysiz? Bizning zamonimizda ham ikkita saf bor. Biri butun payg'ambarlarning safi, ikkinchisi butun kofirlarning safi. O'rtada yo'q, uchinchisi yo'q. Avvora bo'lmang. وَهَذَا النَّوْعُ هُوَ الَّذ۪ي ضَلَّ ف۪يهِ الْمُشْرِكُونَ Tevhidning bu turi shunday bir tavhidki mushriklar mana shu narsada zalolatga ketdilar. Müşrikler mana shu masalada adashdilar. Allazina qatalahum an-nabiy sollallohu alayhi vasallam. Ular qanday mushriklar edi? müşriklerdeki mushriklar ediki payg'ambarimiz alayhisalom ular bilan payg'ambarimiz alayhissalom mushriklardan jang qildilar bu mushriklar kim edi payg'ambarimiz o'zini qavmi edi quraysh qabilasi qarang payg'ambarimiz quraysh qabilasidan makka ahli edi shulardan jang qildi payg'ambarimiz alayhissalom payg'ambarimizni tarixini o'qiganmisiz payg'ambarimizni siyratini bilasizmi hech hayotingizda biror marta eshitdingizmi agar payg'ambarimizni tarixini bilsangiz payg'ambarimiz alayhissalom o'zini qavmi bilan jang qildi ularning qonlarini va mollarini halol dedi qarang ya'ni o'ldirdi ularni o'ldirishga fatvo berdi o'ldirishga amr qildilar ularni mollarini tortib oldilar tortib olishlikka buyurdilar nimaga mushrik bo'lganliklari biz aytamiz biz muhammad alayhissalomga iymon keltirganmizu ammo biz kofirlar bilan do'st bo'laveramiz deymiz yo biz kofirlarga dushman emasmiz biz yo olloh saqlasin biz emasmiz ular terroristlar ular biz terrorist emasmiz deyishadi kofirlar bilan urushgan terroristmi muhammad alayhissalom urushdiku badr jangini bilmaysanmi sen uhud jangini bilmaysanmi kim urushdi u yerda sahobalarga yashasanmi? abu bakr umar usmon ali urushmadimi sen bu dinni qayerdan topding sen sen kimga yashayapsan? nechta muhammad alayhissalom bor tarixda bitta muhammad alayhissalommi Muhammadur rasululloh u kishi jang qildi badrda uhudda mushriklar bilan jang qildilar qonlarini mollarini halol dedi va diyarahum ularni yerini diyorini ham halol dedi yerlarni tortib olinglar dedi siz darrov aytishim mumkin endi ular qadim qadim zamonlarda edi u zamonlar o'tib ketdi desa mayli sen agar uzoqqa ko'zing yetmasa hech tushunmayab turgan bo'lsang seni ajdodlaring ham shunday ediku seni ajdodlaring qarang buxoriylar boburni qarang bobur bobur hindistonda podshohlik qilyapti nima qilyapti u yerda bosqinchimi u zolimmi u siz zolim deyishingiz mumkin ha zolim bobur zolim zolim deysiz ammo hindlar aytadiki shu molparastlar bobur adolatli podsho deydi bobur yaxshi ko'radi sesir vaqtida hindistonni podshosi kelgan ekan kelib aytishdi meni anjanga olib boringlar nima qilasan anjanda boburni shahari qaysi bobur shu muhammad zahiriddin bobur keyin olib borishibdi aytishdi bir muzey bir nimasi yo'qmi bir rasmi zo'rg'a topib kelishibdi rasmini nimaga sizlar bunchalik xorlaysizlar u kishini keyin biznikilar hayron bo'libdi sen nimaga bunchalik yaxshi ko'rasan u kishi bizga madaniyat olib bordi ma'rifat olib bordi hindiston tarixida unday podsho o'tmagan qarang bo'lmasa ularni diniga o'tgani yo'qku islom dinini tarqatdiku jang qildiku ular bilan ular yaxshi ko'radi biz aytamiz yo'q yo'q muhammad bobur solim u jang qilgan ekan biz ulardan emasmiz qarang amir temur jang qildiku jihod qildiku sulton mahmud g'aznaviy jang qildiku mujohid ediku ular hammasidan voz kechib yuborasanmi bu qadar bo'lmaydida inson bu islom yo'li mana shunday yo'l xohlasangiz xohlamasangiz mana shu yo'l xohlasangiz qabul qiling xohlasangiz qabul qilmang buni siz bilasiz siz bilmayapsiz buni dunyoni har yerdan eshitamizki zolim hukumatlar kofir hukumatlar bir musulmonni ushlab oladi aytadiki sizlar quvvatga kirsalaringiz kuchlaringiz ko'paysa nima qilasizlar sizlarga yaxshilik qilamiz yana ham katta bo'lsalaringiz sizlarga yaxshilik qilamiz yana ham katta bo'lsalaringiz yaxshilik qilamiz yolg'on gapiryapsan sizlar kuchayib olsalaringiz bizni qaraysizlar bizni o'ldirasizlar agar muxolifat qilsak yo'q yo'q bunday qilmaymiz biz unaqa emasmiz siz qancha yo'q yo'q deganingizda kofirlar biladi baribir islomni nimaligini siz kofirlarni hamma narsaga qodir deb o'ylamang yuz ellik yil bo'ldi xolos ularga yuz ellik yil undan oldin biz hukumat qilganmiz bir ming uch yuz ellik yildan beri biz hukumat qilyapti bo'ldik ular bizni xizmatimizni qilyapti bo'ldi va yaxshi qarayapti bo'ldik biz ularga zulm qilmayapti bo'ldik yuz ellik yildan beri sal hukumat ularni qo'liga tushib qoldi haddan oshib ketishyapti zulm qilishyapti inson sal o'zini tanisin kimligini bilsin payg'ambarimiz alayhissalom mushriklar bilan jang qildi ularni qonlarini mollarini yerlarini diyorlarini halol qildi va saba nisahum va yoda sabiya nisa’ihim va zuriyatihim. ularning mushriklarni ayollarni zurriyotlarini asir oldi yoki asir olishlikni halol qildi qarang mushriklarni ayollarini asir oldi cho'ri qildi bolalarini asir oldi qul qildi bizni musulmonlar nima deydi payg'ambarimiz alayhissalom hayotida birovni urmagan ekan urushmagan odam o'ldirmagan ekan payg'ambarimiz alayhissalom muhammad alayhissalom qancha jang qilgan kimiki bu tavhidga zarar bersa ubudiyat ulug'iyat faqatgina allohga ibodat qilishlik tavhidini sindirsa bu mushrikdir كافر هو مشركتر كافرتر وإن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات agarchi rububiyat tavhidini ism va sifat tavhidini iqror qilsa ham allohdan boshqa rob yo'q allohdan boshqa xoliq yo'q desa ham alloh taolo butun ism sifatlarni yolg'izdir desa ham ibodatda allohdan boshqasiga agar ibodat qiladigan bo'lsa u mushrikdir kofirdir فإفراد الله وحده بالعبادة وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده demak alloh taoloni ibodatda o'zini yolg'izlashlik faqat o'zinigina yolg'iz qilishlik bu alloh taolo o'zining bandalariga qullariga payg'ambarlarini jo'natgan dini mana shudir butun payg'ambarlar shu din bilan kelgan shayx rahimahulloh shayx rahimahulloh aytgandek rusul nuh alayhissalom yoki ha deb ishora qilinib ogoh bo'linglar u ya'ni butun rasullarning birinchisi nuh alayhissalomdir yaqulu kama hakallohu anhu alloh taolo nuh alayhissalomdan hikoya qilgandek nuh alayhissalom aytadiki ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين alla ta'budu illalloh hud surasi yigirma beshinchi yigirma oltinchi oyatda qasam ichyapti alloh taolo qasamki haqiqatdan biz nuhni o'zini qavmiga jo'natdik nuh alayhissalom nima deyaptilar inni albatta men sizlarga ochiq ogohlantiruvchi qo'rqituvchiman ollohdan boshqa hech kimga ibodat qilmanglar alla tabudu illalloh ollohdan boshqa hech kimga ibodat qilmasliklaringiz bilan sizlarni qo'rqitaman nuh alayhissalom mana shu da'vat qildilar yuqoridagi ibora ya'ni fahaza avvalu rusul nuh alayhissalom yaqul mana bu rasullarning birinchisi bo'lgan nuh alayhissalom aytyaptiki desa ism ishora qilsa yaxshiroq bo'ladi rasullarning birinchisi bo'lgan nuh alayhissalomning da'vati chaqirig'i mana shu bo'lgan edi va qola taala alloh taolo hud surasi elliginchi oyatda aytyaptiki va ila adin ahahum huda va biz ot qabilasiga ularning akasi hudni jo'natdik o'zlaridan chiqqan hud alayhissalom ya qavmi hud alayhissalom aytadiki ey qavmim ubudulloha ollohgagina ibodat qilinglar malakum min ilahin g'oyruh sizlarga ollohdan boshqa hech qanday iloh yo'q ollohdan boshqa hech qanday xudo yo'q ollohdan boshqa butun xudolar botil faqatgina allohga ibodat qilinglar va qola taala alloh taolo oltmish birinchi oyatda aytyapti hud surasi وإلى سمود أخاهم صالحا va samud qabilasiga ularning akasi solihni jo'natdik qarang samud qabilasidan alloh taolo solih قلب chiqardi jo'natdi قوم qilib الله صالح qavmi abudulloh solih اي قوم ey qavmim allohgagina ibodat qilinglar malakum min إله غيره sizlarga ollohdan boshqa hech qanday xudo yo'q ollohdan boshqa xudolar hammasi botil deyaptilar taala alloh taolo hu surasi sakson 84 oyatda aytyapti va ila madiyana ahohum shuayba va madiyanga ularning akasi shuaybni payg'ambar qilib jo'natdik qola shuayb aytdiki ya qavmi ey qavmim ubudulloh allohgagina ibodat qilinglar malakum min ilahin g'oyruhu sizlarga ollohdan boshqa hech qanday iloh yo xudo yo'q allohdan boshqa hamma xudolar botil faqatgina allohga ibodat qilib faqatgina allohga itoat qilinglar deyapti qarang alloh taolo o'zini buyuk kitobi qur'onda bizga payg'ambarlarni gapini bitta bitta naql qilyapti har bitta payg'ambar shuni aytibdi ekan biz aytmaymizmi endi buni aytmaylikmi buni aytgan vahobiy bo'ladimi endi buni aytgan adashgan bo'ladimi buni aytgan zolim bo'ladimi buni aytganlardan uzoq turishligimiz kerakmi buni aytganlardan qochib ketishimiz kerakmi buni aytganlarni ushlab berishimiz kerakmi payg'ambarlarni davosini davo qilgan payg'ambarlarni da'vatini da'vat qilganlarni borib shikoyat qilishimiz kerak yomon ko'rib dushman bo'lishimiz kerak bundan boshqa chora yo'q faqatgina payg'ambarlarni yo'lidan ketasiz agar jannat kerak bo'lsa